us saludem una nit més des dels estudis de la veu més íntima, preparats, preparadíssims per començar l'hora més intensa de la setmana. I avui, molt ben acompanyat de col·laboradors molt calents. Ens falta la nostra deessa de línia i la Raquel, però... La nostra gatita Mia, però tenim tres persones al meu costat. Òscar Penya, bona nit. Hola, molt bona nit. Què tal? Com estem? Molt bé. Pues, i tu? Va començar aquesta horeta, no? Molt bé, molt, moltes ganes. Moltes ganes, moltes I ganes. Tant. També tenim a la Tamara Hernández. Hola, buenas noches. ¿Ha anat bé la setmana? Sí, sí, además empieza calentita, calentita. Así que a ver qué tal. I avui, en exclusiva, i a partir d'ara tots els programes, tenim una nova col·laboradora. Ella és Rosa, és de Barcelona ciutat, i es diu Clàudia de Bartolomé. Bona nit, Clàudia. Bona nit, Albert. No diguis res més, perquè, Òscar, què van fer la setmana passada? Bueno, li vam fer un càsting molt exhaustiu, passa que només podrem escoltar uns molt poquet, però, bueno, va estar molt bé, molt bé, molt catxonda, molt bé. Escoltem un trosset del càsting que li van fer a la Clàudia. I tant. Hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenida al casting de la veo íntima. Hola Oscar. Mira, eh, te vamos a hacer las preguntas. Son un poco fuertes y directas, ¿eh? pero van en la línea de la veo íntima, ¿vale? Vale. Empezamos. Imagínate que tienes a tu mejor amigo al lado y le tienes que explicar cómo comerle el coño a una tía. Pues principalmente si tuviera aquí a mi mejor amigo le explicaría en primer lugar lo que es un coño y dónde está el clítoris, porque si no mal iríamos. y a partir de aquí yo creo que él y su lengua serien lliures de fer lo que quisieran. I Clàudia, Clàudia, mmm, ens ha quedat clar com, com li explicaries al teu amic com menjar-te un cony, però com menjaries una bona polla? Pues principalment amb molta gana i amb molt amor, ja t'ho dic ara. I com t'agraden, grans o petites? Home, grans, i qui digui que la mida no importa ens enganya i ojalà li crezca l'himen perquè això és mentida. Bueno, yo discrepo un poco contigo. No tengo imen, pero discrepo. Pero bueno, otra pregunta. Eh, ¿Qué práctica sexual le recomendarías a una amiga? A una amiga y a más de una que está necesitada de buen sexo, yo creo que un poco a cuatro patas y pa. Y que saquen toda la atención. En plan perrito. en plan perrito. Toda la atención que tiene acumulada fuera. <laughs> Muy bien. Y ahora malota, malota, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta le va mal las trancas, ¿eh? tiene una cara. Bueno, imagínate que se presenta un oyente en la puerta de los estudios de la Beaumes Íntima, ¿vale? Cuando acabamos el programa. ¿Tú qué harías? Teniendo en cuenta la tensión sexual con la que se sale de aquí, hombre, yo claramente me lo daría un momentito a cualquier lavabo que hay por aquí, que ya me he enterado dónde están, y lo hago un hombre en un momentito. ¿Ya te has enterado? ¿Por, qué? ¿Ya lo has utilizado para algo? Bueno, esto lo dejaré un poco en el aire. ¿Tú que han estado aquí disparando, Oscar? aquí fuera, ¿no? En la sala piensa que hay muchos mm. candidatos y candidatas para este puesto. Vaya, vaya, que es que es malota esta, ¿eh? Esta es malota. Anótalo por ahí. Anotado queda. Pues... era part, era part del càsting que vam fer la setmana passada i vam escollir finalment a la Clàudia de Bartolomé, entre moltes noies i nois també, eh, la Clàudia, que a poc a poc l'anirem descobrint, però perquè la comenci a descobrir tota la nostra audiència, us deixo que cadascun de vosaltres li feu una única pregunta a la Clàudia. Òscar, què li preguntaries a aquesta noia que encara no coneixem? I que, I que la nostra audiència coneix, no saben com és la Clàudia. Pues yo le preguntaría, porque tiene cara de viciosa, eh? Yo le preguntaría si alguna vagada ha tenido relaciones sexuales a alguna persona del seu mateix sexo. ¿Claudia? A una persona y a més también. també. que tiene una cara de viciosa y de... de me lo como todo. de me lo como todo. ¿Cómo Pues mira, es que tiene una cara perfecta. O sea, tiene una cara mm, súper... perfilada, super bonita. La, la, la, Davinia, la, Davinia va explicar a què és degut el bon cutis. Sí, sí. Te'n eh, recordes? Sí, sí, tant i tant. Va, els oients també ho saben, que ho van escoltar. Té una boca... El semen va molt bé pel cutis. Sí. Té una boca... És com la baba de caracol, tu, igual. <laughs> Exactament, Lo mismo. igual. Té, té, té una boca així amb uns llavis ben perfilats, així com sortit. I a més a més, a mi una cosa que m'encanta, que moltes vegades ho he dit, Posa és el piercing, el piercing al nas. M'encanta. Clàudia, portes algun altre piercing a part de... a banda del piercing al nas? Home, és el meu primer dia, jo això vull que ho descobreixin a poc a poc. No diré aquí els meus secrets ara, el primer dia. Molt bé, bueno, doncs ho anirem descobrint. Poc Òscar, em recorda tant de, de més endavant preguntar-li a algun sí. dels nostres oients, si vol, ho pots fer. Com ho poden fer? Si els nostres oients volen trucar al programa, 616 71 15 28 o bé poden visitar el nostre Facebook Sí, www.facebook.com barra la veu més íntima. O la nostra pàgina web. Eh, www.laveumésíntima.blogspot.com O, oh, ta mare, el nostre correu electrònic per dir-nos qualsevol cosa. La arroba gmail.com Molt bé, repassat les vies de contacte, recordem que també ens poden enviar SMS al 616 71 15 28 Tamara, ¿qué le preguntarías a nuestra nueva compañera, a, la nueva compañera de nuestra familia, de la veu més íntima, Claudia de Bartolomé? Ahora por haber dicho lo del piercing me he quedado con la duda y la verdad es que me interesa bastante eso. Qué pena que lo dirás más adelante. Pero seguro que muchos están interesados en saber si tienes pareja, aunque sea más así, más menos heavy, pero tengo pareja y es por eso que estoy tan curtida en estos temas oh. sexuales. Bueno, s'ha de preguntar si és una parella estable o és un amiguet. Això també ho desvetllaré. Que és la meva pregunta. Ho desvetllaré poc a poc. A poc a poc, poc, a poc. si la relació és oberta o molt tancada. Això també. Bé, bé, poc a poc, poc a poc. Òscar, de què parlarem aquesta nit? Pues aquesta nit parlem sobre com estimular a un home i com estimular a una dona. Temes interessants, que tota Molt. la nostra audiència estarà, estarà interessada en saber. Eh, us considereu cracs? a de estimular a la vuestra parella? Us, us, us, us sentiu bons a de... Jo, hombre, No us quedeu sí. tots callats, home. no. Home, jo deixo que parlin també les dones, que només parlo yo, que parlin. Yo, hombre, sí, mujer, no tengo ni idea, la verdad. Por eso ahora me <laughs> ah, A mí me pasa igual informado un poquito, pero... a mí me pasa igual. Bueno, Óscar, veiem que, que encara no tens massa clar. <laughs> Veiem que... Sí, estoy ahí entre dos aguas. <laughs> Yo sí, yo soy buena estimuladora. de... Sí, sí, de homes. sexe? De nois? D'homes, d'homes, sí. Ostres, però, no tan experta. Però suposo que aquesta nit, com a dones, també podreu explicar a la nostra audiència què és el que us agrada a l'hora que us Home, estimulin, no? I tant, i tant. Bé, bé. Eh, realment, penseu que és més fàcil estimular un home que una dona? Sí, totalment, sí. Sí? Esteu convençuts? Letres o, o és que els nois no tenen la tècnica prou ben apresa? Pues potser és aquest el problema, molts nois mm, es pensen que ho saben tot i no, eh? Hi ha més coses a part del clitoris, nois, que en sentiu. Bueno, jo penso que mm, estimular un home tampoc és... E-, és a dir, sí, potser al principi és molt fàcil, però a poc a poc és més difícil, eh? Va... La cosa es va complicant conforme va passar el temps, eh? Bé, bé, bueno, tots aquests secrets els desvetllarem aquesta nit. Eh, així, una mica ràpid. Eh, Òscar, deixa'm que comenci per tu. Eh, com t'agrada que t'estimulin? Ho podem desvetllar una mica més tard. Bueno, no? escolta, al final, al final tantes coses desvetllades més tard <laughs> s'acaba el Home, programa. és així una mica de morbo. Que acabamos de empezar. Pues mira, a mi, a mi una cosa que, que, que m'encanta i que em torna molt boig és eh, que em comencin per aquí pel coll i sobretot la nuca. És a dir, quan estàs eh, ja gairebé follant que et museguin a la nuca a mi em posa mm, becerríssimo, sí, becerríssimo. Eh, Clàudia, com t'agrada que t'estimulin a tu? Home, a mi hi ha una cosa que allà és insuperable, que és el tema morons. O sigui, amb els morons ja m'has aconseguit. Tema interessant, tema molt interessant per les dones. Òscar, com definiries els pits de la nostra nova col·laboradora? <laughs> Pues... Hombre, están bastante bien, ¿eh? Yo le doy un 8. Para que la nuestra audiencia pugui, sí, una idea, también, yo no? Yo le doy un 8, un 8. Están bien puestos, bien erguidos... Oscar, puntúas baix, un 9 y mig a es eso? hazle la, pelota, hazle la pelota, que quieres mojar esta noche y no sabes cómo. hazle la pelota. <laughs> vale, vale, apunto, Òscar. Eh, potser, potser el que mullaràs eres tú. Sí, de tu leche me voy a mojar, majo. Eh, Tamara, ¿Cómo te agrada que te Molina, tú? Pues a mí también me gusta el tema de que empiecen por el cuello y tal, pero que, que se, extendan, se extiendan bastante los preliminares. Sí, sí. porque a veces bastante. hay muchos... Diga, sí, sí, porque a veces hay muchos chicos que a saco y se piensan que meterla y punto, mm. y mete saca, mete saca y ya está. Y no, hay muchas cosas mucho más importantes. Es que también Es un tema interesante, aquest de, los preliminares Usa mm. Us que sin molt porque claro, a mí me agrada mucho los preliminares si es passa de les dues hores potser ho estem fent una mica exagerat, saps? Vull dir, al final dius, bueno, Hombre, tinc ganes d'anar a dormir, potser, ja. no? A veces te duermes, ¿no? Con los preliminares y es del palo. Oye, despierta. No. <laughs> No, però jo penso que és, és important, eh? perquè si no, després és només fallar, fallar, fallar, 15 minuts, fallar, i, i ja i sempre has passat el mateix. No? I lo que un ratito també està ¿no? bien de vez en cuando. Sí, bueno, pero, de tanto en tanto. Cuando tienes si prisa tienes para ir a trabajar, oye, no está mal, ¿eh? Y una pregunta, porque tú no te mojas nunca. ¿Qué es lo que te gusta para que te estimulen? Así las chicas aquí del programa pues pueden saber Una forma rápida de estimularme es mancharme la oreja. Directamente. sí. es un, no tan cómodo el para que no use pero però com a mínim el segon. Vull dir, el, el segon lloc on, on més o, o millor em poden estimular. És boníssima. Em torno, eh? em és... completament eh, un cadell. com ¿Cómo lo describirías esto? Porque a mí me gustaría saber cómo te La gusta que te lo hagan. No, no, cómo te gusta que te lo hagan. Como si te lo tuviesen que hacer ahora. Jo t'explico, Òscar. A mi només que m'apliquis una mica d'escalfor, és a dir, amb, amb, amb l'aire, darrere d'orella, ja em començo a fotre eh, malalt. Només amb, sense tocar-me, eh? Només amb una mica d'aire calent. I llavors, a la mínima, que amb la llengua, amb algú mit, em toques l'orella o la part de darrere, em perdo. És, és, això és molt bo, eh, a mi? Jo vaig prenent nota, eh, de tot això. Sí, sí, eh? Això m'ho va ensenyar a mi una persona fa ja 3 anyets i pela, eh? pela. No, el tema orella és molt pela. important, sí. Sí, però sempre he pensat que ens posa més els nois que les noies. Què en penseu? Home, jo crec que em posa més al coll que les orelles. Sí, a mi també. Jo crec que sí. És curiós, bueno, a mi no. És curio... No, però ara que ho dius és molt curiós, això. Bé, bé, eh, tindrem temps per, per, per acabar d'explicar no? com estimular un home, com estimular una dona, mm -hmm. però bé, tenim molts, tenim correus electrònics, tenim SMS, Per yo jo llegiria un correu electrònic. Recordem a tothom que ens vulgui escriure un correo electrònic o no han de fer, Òscar? Doncs ho han de la veo íntima arroba gmail.com ¿Y me mail tenim, Tamara? Vale, vamos a leer el primero. Se llama Eva, tiene 22 años y dice que ha leído por internet que el punto G primero solo tiene que encontrar una y luego tiene que ayudar a su pareja a encontrárselo. Pero dice que no se lo encuentra y nos pregunta que si hay alguna técnica para poder hacerlo pues a ver cómo has dicho que se llama. Eva. Eva. Eva, mm, a ver, ¿cómo te explicaría? Sí, mm, es muy buena pregunta porque es fundamental que tú primero sepas dónde está, porque no es un mito, el punto G existe. existéis en todas las donas en la ciencia diu que sí. Hmm. La ciència diu que sí. Per això és primordial que una mateixa es toqui primer, sàpiga on és... Es i conegui després, el seu cos, exacte, no? Exacte, és primordial. És molt important. Per després, sobretot, poder-li eh, comuni penso, comunicar a la parella, no? Jo penso, potser, amb la seva parella també poden jugar, no?, del pal... Anem a buscar, a veure si no? Anem a buscar. Com mm, come per aquí, Busca que vamos a probar per allà, no? També. És una mica així de morbo, no? I no sé, també estimula, no? Potser no ho troben aquell dia, però bueno, potser avui, avui, molt, avui, li donem la, avui li donem la resposta a la nostra oient. Eva, diu d'on ens escriu o no? Mm, no, no lo dice. Bé, saludem a la gent que ens escriu, que ens escriu des de no sabem on, però que ens escolta segurament per Cultura FM al 106.8 o al 88.0 en directe els dimarts de 11 a 12 de nit o per totes les altres ràdios que podeu veure en la nostra pàgina web www.laveumésíntima.blogspot.com aquesta nit dèiem eh, explicarem, desvetllarem les claus per trobar-se un mateix al punt G on les dones del programa diran on o de quina forma poden, poden descobrir una mica més aquest, aquest punt que diuen que és el punt màgic, no? que si toquen aquest punt et tornes pràcticament boig. Sí, sí, sí, bé, doncs avui Eva i la resta dels oients sortiran de dubtes perquè explicarem què diu la ciència i què diem nosaltres del punt G de les dones. Jo, qué digo què digo que, I què dices tu? que és, és molt important, quasi casi lo más importante. Hombre. ¿Quién dijo ciencia teniendo a Oscar ciencia. Peña, claro? <laughs> claro. Aquí estem. Eh, jo començaria a eh, parlar una mica de l'estimulació de les dones. Eh, que potser és, és el tema més extens, perquè potser podem pensar que... No mientas, és la que más te gusta a ti i punto. Exacto. O sea, a ver, a ver. <laughs> No, no, no. Fem un programa adreçat a tots els públics, tant, tant homes com dones. Eh, potser és, és, és el més desconegut, com vosaltres dèieu, no? El, el que més costa de... Bueno, o, o més difícil de trobar. Bé, com ho tenim? Eh, estimulació femenina. Bueno, primero, respondiéndole a Eva, ¿dónde se encuentra el punto G? Porque <laughs> si no sabe ni dónde está, tampoco lo va a encontrar. Está a 3 centímetros en la entrada de la vagina. Vale. Hombre, però 3 centímetres... Vull dir, la vagina exacte. podríem dir que és, que és ah, vull dir, fa, com un túnel, com sí, un túnel. exacte, com un túnel que faci 360 graus i no està als 360 graus. Per tant, exacte. què estaríem parlant? A un lateral, a la part més de la panxa, a la part més tocant el cul? Digamos que si la chica se mete dos dedos eh, girados hacia arriba, está la part de arriba. Però és que no cal que te los metas tot aquí en directo, sí, t'amaga. Sí, sí, sí, sí. Has de pensar, mare, jo si et vols tocar et deixem que et toquis, però, però la nostra audiència no et veu. Està, es que no sé com explicar-lo, està en la part de arriba. Vale, és a dir... Està en la part de arriba, a 3 centímetres en l'entrada de la vagina. Si ho fa un, una noia mateixa, amb els mateixos dits introduïts, eh, coincideix amb les gemes, no? A la part Exacte. més de la panxa, uh mhm. -huh. i en canvi si ho fes un noi, ho ha de fer amb la palma de la mà cap amunt, i també doncs, li coincideix a... Diguem que la noia ha de tenir en compte l'os de la pelvis. Llavors, és com si toqués la part anterior de l'os de la pelvis. Realment ha de buscar este punto. I sabeu una cosa? Una cosa? Què? La gent, les dones que els hi... És una mica difícil la, no, d'arribar a aquesta excitació, no? Toc... Eh, diuen que va molt bé que a l'hora de follar es posi Nadal, perquè el, a, la polla... La posició potser... Sí, exacte, tal i com entra, toca en una zona que arriba a tocar el punt G. Clar, una mica també... I bastant. També potser hauríem de diferenciar entre les noies que són més clitorianes i les noies que són més... Eh, que s'exciten més per, per, sí. per, per penetració vaginal, no? Mm -hmm. De totes formes, no tenim com a estimulació només el punt G, eh, qualsevol altra part del cos pot ser sensible a estimular-se. Mm -hmm. Per tant, no sé, algunes parts del cos podrien ser, per exemple, just darrere el genoll, una, una zona molt sensible, o l'entrecuix la part interior de la cama. Diuen també eh, els llavis perquè tenen moltes ter terminacions nervioses o els, les puntes dels dits de la mà que també tenen ah, bastants. Ah, sí? Esto no ho sabia. Uh -huh. Igual que havíem comentat abans, el, el, la part del coll, no? Com, o, com deia la Clàudia, que li posava tant els mogrons. Mm. Els mogrons, Les noies... Perquè, clar, això com és diferent. com Espera, espera un moment. Com els tens, els mogrons, ara mateix? Pues tiesos y erectos, ¿cómo no quieres que los tenga? Va, van sortint per aquí, van dient hola gairebé. Ja, <laughs> te saludan. sí, sí. Claro. Bienvenidos. Tu és que la tens més a prop, eh, Òscar? És que... Lo Sents meu, molta escalfor, en panoràmica, en panoràmica. Sí, hijo mío, yo creo que abras la ventana porque, madre mía... <laughs> Dèiem, és, e- és exuberant, aquesta xica. Eh, Dèiem que altres, que, altres, que altres punts d'estimulació podien ser els pizzas, dones. Eh, Expliqueu-nos una mica, aquí dones amb pizzas exuberants que tenim al programa, eh, com, és la, com, com és la sensació aquesta dels pits? Perquè els homes eh, no tenim aquesta... També la Sí, però no tanta. Crec jo, ¿no? Depende del hombre, yo creo. También. Hombre, yo no tal ese peso ahí, ¿no? Como que Hombre, cuelga... ese peso igual no, pero sí que es una sensación la sensibilidad rara. ¿no? esta. Ay, ah, yo es que no me lo imagino. Es como tú imaginarte tener una polla, pues ¿a ti no. te rozan el pezoncillo y nada o qué? Es que a mí los pezones no me acaban de. Pero nada, nada. Nada, nada. Pues creo que esto depende de la persona porque yo he tan tan nois que els hi a mí al el de los dels Y yo he visto tíos en la playa donde sea, que tienen los pezones que parecen el timbre de un castillo. O sea, súper <laughs> para afuera. Sí sí sí, sí, Y que les que tienen ahí muchas... Pero a mí es que no, no, no. O sea, yo estoy a lo mejor con una persona follando y me empieza a tocar los pezones y... o sea, no le voy a decir que no, porque si mira, si a esa persona le pone, pues mira, adelante. Pero a mí no me acaba. No me acaba, no sé. Bebé, bueno, eso a gustos colors, no? Claro. ¿Y eh, la par del perineo? en catalán ara no em el nom. La par al perineo en castellà es la, justamente la par El perineo está subiendo para arriba, sí, sí. No, home, no, la par entra en el cas dels nois, hasta testicles y l'anus, y en el cas de les noies, entre, la- entre la vagina i l'anus. Just zona que también es muy sensible. Sí, Dicen que los hombres más, sí, yo la verdad que la tengo bastante sensible esa parte, pero nunca se han dedicado a ella, no sé. Nunca se han pues a ella No, no, no, no. Pero bueno, es que yo no lo tengo que decir, eso lo tiene que hacer otras personas. Eso no quiere decir con quién. Campi pues me has dejado un poco parado, ¿eh? A ver si te me estás declarando en directo. No, pero que eso no quiere decir que yo no la haya trabajado esa zona con otras personas. O tu, o tu sol. Sí, claro. Que también es Claro, ah, claro, como hago gimnasia rítmica, pues... <laughs> A ver, hijo mío, que no... Bueno, pero no cal que sigui bueno, la boca, pues este No, pero, no, pero es que tocar tampoco, no sé. No, o sea, ahora te he imaginado haciendo el pino puente, sí, ha sido un poco el antimorbo, pero bueno. Oye, perdona, perdona, ¿eh? el, pino puente tuyo te he imaginado un poco raro aquí, ¿eh? O sea, me pones a mil, pero te he imaginado un poco al Mudenacid, no, no me acaba de... <laughs> Y burbujas freshener. Y <laughs> el, la parda, de, de l'anus, estimulació de l'anus. Molts nois, molts homes son re, molt reticents a que molt. els hi toquin eh, l'anus. i a més a més, jo conec... Eh, bueno, tinc un de d'amics i, jo, jo ho reconec, eh? jo moltes vegades m'he estimulat l'anus i molt, molt, molt, molt guai, molt guai, eh? És una sensació increïble. La, la recomana? Sí, sí, sí, clar, i tant. Hombre, és, és bàsic, és que és, és on l'home té el punto seu, saps? El punto G, que, punto que, P... Sí, que després parlarem, després sí. parlarem com estimular aquest punt. Exacte. I on es troba? Pues és increïble, la veritat. I, I, bueno, conec molta gent que a principi eren una mica reticents, com tu dius, però, bueno, a poc a poc, va, vinga, va, no sé què, i ara diuen soc hetero total, hetero total. És però m'encanta... Però m'encanta que la meva parella em fiqui un dit, dos i tres i, i arribo a un orgasme, a un plaer increïble. És que molta gent, això no, molta gent no, no, no sap diferenciar aquestes dues coses, no? Es pensen que pel simple fet de eh, uh mhm. -huh, estimular d'alguna forma l'anus eh, ja, ja és un símbol, un símbol com de, de poc macho, no? Sí, ja sí. soy gay. A veure si me va a gustar. És, és la gran pregunta, a veure si m'hi va gustar. A les noies, eh, us agrada que us, us estimulin l'anus? Jo l'he provat solo una vez i la verdad es que no me gustó nada. Però no, no et va agradar perquè et senties extraña? No. Que eso puede ser, también, también a primer fue, y, y cómo se lo hagan. Exacto, exacto. También fue la situación y tal, porque era, era mi pareja estable y decidimos probarlo, pero ninguno de los dos lo habíamos hecho antes. Entonces era un poco... Es que... Difícil la cosa. Es que no es fácil y si la primera vez lo haces mal, luego la, la persona ya es como un poco... no quiero, no quiero, ¿eh? Y es muy importante... hacerlo bien, con calma, no és un músculo. Avui donarem les claus per, sí. per fer-ho bé. Eh? Avui donarem les claus. Mm, bé, eh, hem repassat així de forma general l'estimulació, no?, de, tant, tant d'homes com de dones. Uh mhm. -huh. eh, però abans de continuar amb l'estimulació d'homes, eh, podríem llegir, no?, un altre, un SMS, per exemple. Tenim SMS? Vale. Sí. Què tenim, Tamara? Vale. Eh, Hola, he visto en vídeos y blogs que las mujeres también se corren y sacan mucho líquido, pero a mí no me pasa. Nunca he llegado al orgasmo, Raquel. Tema molt interessant, que moltes noies eh, tenen aquest dubte, no? El tema sobre eh, la correguda de la noia, no? Podríem, dic jo, eh? Podem separar entre orgasme i correguda? Sí. Estem d'acord, no? Que sí. ho podem separar. Sí, sí, sí. Eh, potser en l'home és més evident, no?, que quan es corre té l'orgasme, uh mhm. -huh. però en les noies potser no és tan evident això totes les noies us correu? Home, és que, clar, això és molt retir. moltes, jo conec moltes noies que han dit que mai han arribat a l'orgasme, com, com ha dit aquesta noia ara, que no ha tingut mai un. No sé com és possible, realment. No sé, no Pobre, us tocais, no? no us tocais o què passa en vostres cases. Vull dir, clar, és impossible, clar. No sé, no sé a què es deu això de no arribar a l'orgasme. Jo crec que també tiene que diferenciar entre correrse i eyacular. Una cosa es, me imagino también que se refiere a... orgasmo o, e-, o, eyacular? ¿no? Exacto, porque eyacular es soltar el líquido, digamos. Y el orgasmo es explosión de placer o llamarlo como queráis, pero... Yo, yo no me he corrido nunca como una mujer, ¿me entiendes? O sea, no, ahí ni siquiera nos puedo ayudar. Lo que sí que nos un día es que me quedé súper asombrado porque vi un vídeo por internet en el cual salía una tía o sea, abierta de patas, que le estaban estimulando a muerte, y la tía se corre, pero tira un chorro. increíble O sea, y llena una jarra. Aquestes, aquest és el dubte que té tota la nostra audiència. Les dones, totes us correu? Totes o no? O pot ser que hi hagin dones que ejaculin y dones que no? Oma jo he tingut, jo que parlava abans la Tamara, jo, a me ha pasado de tener un orgasmo y no mojar, digamos, no eyacular. y tener un orgasmo y eyacular. Són igual de bons, els orgasmes? Mm, jo prefiero, prefiero mojar, que vols que et digui. O sigui, ja quan ja, però complet... una cosa es mojar un poquito y otra cosa es correrse y llenar una jarra. Como Clar, és que jo aqu aquestes eh, coses que, que comentes, esto... com, com és possible? De on saquen ese churro? Os lo juro. Jo, no, sí, sí, jo després sí. us explicaré d'on surt i com pot la nostra audiència eh, ajudar a, a que una dona ejaculi. Però això serà després. Mm, vosaltres penseu que sí, no? Que totes les dones poden eh, tenir aquesta ejaculació. Potser algunes ho troben eh, és més, més senzill, no? I altres els hi costa més. I en diferents quantitats. Exacte, per suposat. Eh, però de totes formes, eh, mm, considereu que tota dona se la pot estimular tant pel clítoris com vaginalment? Tot i que hi hagi dones que són més vaginals o dones més clitorianes, Yo creo que el tema clítoris es primordial para las donas. y ha que comentan que tienen orgasmos vaginales, pero yo creo que el clítoris es fundamental para toda buena corrida. Sí. ¿Oscar? Yo ni idea. De clítoris y de coños, ni idea. No, de cipotes, de coños no. ¿Vos que després t'ensenyi? El qué? Tot el rollo que es de, Ai, clítoris i ¿Tú tienes escritorio No, pero te alguna, tenim alguna voluntaria por aquí. Ah, bueno, ellos sí se ofrecen, yo por mirar. La Yo eh? siento, yo si quieres te doy clases de anatomía luego. Ah, vale, pues sí, ¿eh? Ah, pues sí, mira, no estaría mal. a aprender a, a esta edad que es un coño. No estaría mal, ¿no? No, estaría bastante bien, claro. ¿Pero me lo vas a enseñar en directo o cómo? Claro, sí, ¿O me vas a poner un mapa una, una imagen? No, no, no, Tienes que ver. Las cosas los fan o no las feo, aquí, La, Tamara se abre de patas y tú me vas, tú me vas señalando, mira, esto ¿eh? Ah, pues sí, también. Sí, ah. clase práctica, sí. Vale. Qué buena idea. ¿Y me enseñas a estimularla? Ya completo, ya hoy. Ah, hombre, yo encantada. Tamara, saldrás estimulada hoy, eyaculada y Saldré Feliz. Prepárate. Saldré feliz. están bien No mojes. <laughs> aquí Aquesta yo creo que yo no hi una jarra, eh? Eso es <laughs> un problema, porque claro el, destropicio que es pot fer per no? Si, si es muy Imagínate eh, imagínate toda la cama chorreando Bueno, pasa Ai, no. pot passar, eh? Pot passar, Òscar. al eh? el llit, el cotxe, al cotxe també pot passar, ui, el cotxe, ui, llavors ui, més eh? Que locura. Todo <laughs> mojado ahí en un coche Te lo juro. No, no, un coche, Oscar? Yo también lo he visto. Eh, no, pero lo he visto. Vale. Eh, Una altra cosa que també tindrem al programa avui, com recordar a tota la nostra audiència, portem fent un concurs de, de cantar, de karaoke, mm, en el qual ja hem participat Davinya i jo, crec que clarament la, la, la. la setmana passada va quedar molt clar que sóc mm, un possible guanyador eh, i, però avui els hi toca algú altre <clears throat> Ah, bueno, ens miren a nosaltres? Sí, Òscar eh... i Clàudia. La Clàudia avui s'ha d'estrenar per tot lo alto. Yo tengo que salir 5 minuts no, antes, no, eh, si no, no, no. Aquí, fins que acabem el programa, els 60 minuts més intensos els has d'aguantar, Òscar. I avui cantareu una cançó que l'he imposat jo directament, que es diu Pom Pom. O Jo quiero mi pom pom, algo així. Que potser alguna part de la nostra audiència... Jo tengo mi pom pom, Jo tengo mi pom pom. Després la sentirem. Segur que us surt molt bé. Sí, genial. Vamos. Genial. Donde estemos nosotros que se quite Pimpinela. Sí, mira, ahora que van a hacer esto de Destino Eurovisión, podríamos ir tú y yo. Pues sí, mira. estimulación masculina Para todas las noies, eh, Para tu tothom que vulgui saber cómo estimular a un home. Oscar ¿Cómo puedo hacer? Bueno, hay muchas maneras de estimular, no? però tant, penso que hi han coses generals tant per l'home com per la dona, no? Com poden ser, pues, el que hem dit, no? braços que tenen la part més superior dels braços que és més sensible la part superior també de les cames els peus bueno, és que hi ha molt, moltes parts per estimular no? I bueno, jo què sé, jo... Pues cada uno tiene su truquillo, no? no sé. Potser, potser la forma més fàcil seria a un noi, no? Quan, quan té la seva polla ben, ben dura, eh, una palla. No? sería la forma es fácil de estimularlo Sí, pero bueno... bors, bueno, pero a nuestra audiencia ¿cómo se s'ha de una palla, Oscar? Bueno, depende. Eh? Una paja yo creo que es primordial. A ver, depende si chupas, no chupas, ¿no? También eso eh, influye mucho, pero yo creo que chupar un cipote es primordial para hacerle una paja, porque si no es una mierda. En fin, yo creo que bien mojadito, allí, venga, Cataclín, Cataclín, Cataclín. Hombre, yo creo que es importante... A ver si consigue amb mi, Oscar Agafar-la que a vegades las dones tenen o si piensan que, que es Y no es trenca, que no, Oscar Bueno, cuidado, ah, eh. <laughs> Ah, eh? cuidado, eh? cuidado, porque que la polla es un músculo y es no, pot No, no, no, no, no mentiras a nuestra audiencia. La polla no es un músculo. ¿Qué? La polla es... un conjunt de, de, de... És que ara, ara ho diré malament i llavors després se'n menjaran algunes amistats que tinc que estudien aquestes coses. Eh, no et sé dir la paraula exacta, no? però és com una esponja que l'únic que fa és omplir-se de sang. Sí, però té un múscul que es pot trencar i llavors aquella polla potser no es posa recta mai el més. El que em sembla que es trenca és el teixit, però bé. Eh, bueno, de totes formes. Jo diria que és un múscul, eh? però bueno. Jo, jo, el que, jo, el que no, jo el que vull dir, o sigui, no cal maltractar, tampoc cal arribar al maltractament, però sí que una mica, ostres, a vegades l'agafem amb una mica de por, que sembla que allò sigui de, de, sí, sí, de porcelana. Ditets, amb eh, dos dipets. Sí, no, I, home, no. I, I xupant amb la llengüeta així una mica... Sí, per si de cas, si no, per si de cas, però és que clar, s'ha d'agafar allò bé, amb força, eh? no? Claro. Com feu una bona palla? Yo creo que es muy importante combinar también boca y mano, això Pero és entonces ya se convierte en mamada. No hay... Pero puede mm, acabar en paja. Claro. El truco es saber pues, combinarlo. Pero se convierte en mamada. Hombre, no creo que le chupes la polla a un tío y que le digas, antes de correr sin nada digas, bueno, hasta luego. Bueno, sí lo puedes hacer, pero claro, es como... Gracias, y el dolor de huevos que me llevo a casa, pues ya te lo dedico. importante eso se de en cuenta no, no, sí, per favor, no dejarnos a medias. Dones, no? Això és dones, dones del, del, del món. Eh, no deixa a mitja a un tio. I homes del món. No, Ni a les mujeres tampoco, I, és, por y favor. També, sí, però a les dones... ens hem quedat Exacto. a mitja? Que mare i ens hem quedat a medias moltíssimes muchíssimes veces. Però no us fa mal la panxa com ens fa nosaltres, eh? Eh, ¿Cómo lo sabéis? <laughs> No. no, sé, no sé. Ah, pues está mal, no? es no es que faci mal, es de cachonda Como una mona a tu casa a las tres que no te han acabado ¿esto qué es? Claro, hace, duele en el ego. Has acabado. Pero en los hombres es peor, los hombres es peor porque tienes los huevos ahí subidos así, apretados para arriba como si fueran una pajarita que te ahogan y dices, coño, o sea, quiero descargar ya. Quiero descargar descargar. gráfica la imagen, Oscar. Claro. Eh, ve, ve, ah, Deberíamos difundir que sí que nos duele. Así seguro que terminaría. Es verdad. És muy doloroso, tío. Duele pff, muchísimo. Continuant amb, amb l'estimulació dels homes, eh, dones del programa, eh, vosaltres que sou unes catxondes perdudes, teniu alguna pudor a l'hora d'estimular de, de, un home? Us fa fàstic, per exemple, estimular-li l'anus? Mm, jo és una cosa que no he fet mai, ho reconec. Todo lo cachonda que soy, no ho he fet mai. Perquè m'he trobat precisament amb gent que pues también precisament això, el culo no, ...porque es que no soy maricón, no, chato... no va ser el tema, ...pero bueno, claro... ...seguramente per, segurament la pareja... que me trobat, Exacto. ...pero no he tu un y mai. Tu, Tamara? Yo sí, pero con una pareja con la que estuve mucho tiempo y yo creo que eso también depende de la relación que ¿Hombre, mujer? Hombre, hombre, hombre. Y te cortó el rollo. No, no, no. ...sí me lo pidió él. ¿eh? No, es que me mira con una cara. Eh, no, lo pregunto porque, claro, los hombres son muy. Sí, sí, son muy yo, claro, obviamente. explica una mica. Obviamente. Y además, no solo con la mano, es decir, el comerle el culo. a la lengua, ¿no? Comerle todo el culo, todo el ojete. Yo al principio pensaba, Dios, o sea, qué asco. O sea, no meto mi boca ahí ni loco. Por ahí por donde te sale la mierda. Pero oye, pero no, tot de, una buena higiene, no? exacto, si tiene buena higiene. y cuando es una persona con la que ya tienes, oye... Buena pues, relación. Exacto, ya una confianza, ¿no? Ya pues ya es como que ya no sé te lleva te lleva a ello y si la persona te inspira confianza pues mira yo un día decidí hacerlo y mira y, increíble ¿eh? o sea increíble probadlo Increíble, no? Porque toda aquella eh, zona te té Muchas terminaciones nerviosas Y es una mica, me em sembla a mí eh, el tema que me mi em passa que, pero, es que Pero no solo que te lo coman, no solo que te lo coman, el hecho de tú comer es también increíble, ¿eh? O sea, yo que pensaba, qué asco, un culo, ¿no? ¿Cómo vas a meter ahí la lengua en el oje? No, no, increíble, os lo digo en serio. Si alguien no tiene pudor y es un poco abierto de mente y lo quiere probar, es increíble, increíble, de verdad. Bebé. Eh, has comido un culo? mails, mails, mails al programa. ¿Qué? ¿Qué qué què, què et passa, Òscar? Com estàs? Bona la cabra, eh, Pasa palabra. Eh, tenim, tenim mails cuando están arriba al programa, no, Tamara? Sí. Eh, tú que gestionas eh, aquí el mail, tengo, Tengo dos que los voy a enlazar porque son muy interesantes. Eh, uno nos lo manda Monse, que nos dice que le encanta nuestro programa y que le hacemos pasar un buen rato los martes por la noche. Y em, nos pregunta que cuándo vendrá Marc Chamarro porque como siempre estamos hablando de... a Marc Chamarro, el día que nos surtan que tú programa llamas Marc Chamarro, sembla que saca el món. yo creo que fa sis o set semanas que parlem del Marc Chamarro. cuando no és amb la Davinia t'hi fots tu, Oscar que tu l'altre dia li vas, li vas fotre... Claro, y estoy esperándolo todavía a ver cuándo viene. ¿Y qué, es que diu del Marc Chamarro? Nada, que cuando no traemos el programa para que lo conozcamos todo. Quan el vulgui. Y luego... S'ha de posar en a chupar, pues entonces podrá venir. S'ha de posar en contacte pues, <laughs> que- que aquí viene una para ti. y luego ha escrito Mark, ¡Hostias! claro, <laughs> justo... Ah, marcha ¿no? que dice, claro, que dice que cree que entre Davinia y Albert hay algo y que con el tiempo terminará saliendo a la luz. Eso lo primero. Yo creo que la semana que he pasado ho vam muy deixar <laughs> Yo creo que muy, muy claro no quedó, pero bueno, bueno. Cuando esté Davinia ya lo comentaremos. Eh, luego... Espera, espera, antes de que diga, <laughs> ya le digo que está muy equivocado lo que va a decir. Adelante, Tamara. Que siento comunicarte que rechaza tu propuesta porque dice tener muy clara su sexualidad. Yo le digo Yo le digo desde aquí a Mar Chamarro que sé que nos está escuchando porque he contactado con él tres minutos antes de empezar el programa que cuando él me pruebe a mí ya no lo tendrá tan claro. Así que ahí le lanzo el reto. Yo le lanzo ahí el reto. Yo creo que necesitan que un día venga el marcha marroquí. Yo le lanzo el reto. Ahora, si es valiente y si es un hombre como él dice, pues que pruebe. ¿Qué me digo a Mark? Vale, también nos pide que Albert explique con más detalle el sueño de la semana pasada, que dejó a todo el mundo ahí con la cosilla. Qué malas personas que son, güey. Eh. No, no, no, si <laughs> yo no digo nada, lo sacaste tú. Bueno, després si us en recordeu, eh, treure el tema. Vale, y por último nos dice que está soltero y libre para todas las mujeres del programa. Bueno, aquí tenim una nova, una nova dona que encara no sabem si està lliure o no, ens ho, ja ens ho dirà, ha dit que ens ho diria més endavant, eh, que, que no la coneixerà, a partir d'avui ja la pot conèixer, és la Clàudia de Bartolomé, que a partir d'ara també col·laborarà amb nosaltres al programa de la veu més íntima, posant catxonda a tota la nostra audiència. Eh, T'agrada provocar, Clàudia, el, los homes en general? agrada provocar molt. Pues em no la ves como Hombres, mujeres. Pues no la ves como bien. Que no me ves como una perra. Falda, minifalda de esta, el escote aquí enseñando todos Hasta los ombligo. a ver. Nos ha venido. Perdona, pues así voy a comprar el pan, ¿eh? Es esa? No así voy a comprar el pan. Si sí, así está de noche con el frío que hace. Imagínate. De día ni te cuento. marrana, porca. Calla que eso me pone. <laughs> no me haces el tema insultos, ¿eh? que... T'agrada el tema que t'insultin? Això posa molt catxonda. A mi això em posa moltíssim. I és un tema que m'estimula molt. Clar, Avui que parlem d'estimulació física, no? En parlem, no? sí, en podem parlar també. És una forma d'estimular, no? La, para, les paraules, els, gest, els gestos que fas, no? També com toques. Òscar, per què poses aquesta cara? No, no, bueno. Digues, digues, digues, digues. <coughs> Ai, que me muero. No, no, porque a mí me pone, o sea, a mí me pone decirlo, pero es que a mí me pasa que yo cuando estoy follando, o sea, estoy follando, o sea, y estoy en mi mundo, estoy concentrado en, ahora me la chupas, ahora te toco aquí, ahora tal, ahora lo otro. Y, y, el hecho de estar ahí loco, o sea, me hace el no pensar y decir, pues, empezar a insultar. Y, y es, y, muchas veces esto pues provoca que a lo mejor la otra persona pueda decir, joder, eh, al loro, o sea, cálmate, tío, ¿no? Pero el, el hecho de decir, eh, oh, qué hijo de puta, oh, qué zorra. No, hombre, claro, el tema no sé, pero es que me sale, es que me sale. Ah, te sale el insulto duro a ti, en plan, pa. Sí, sí, sí, sí. Pues a mí, no es tanto el insulto, sino como el lenguaje soez. Esto a mí me pone cachondísima. Que te dan en plan de, cariño, te voy a hacer la mano. No, me vas a follar, ¿sabes? Hay que hablar las cosas con propiedad. Claro, ¿verdad? Eso es que es lo más importante, es ser claro. Es importante ser claro. Porque yo pienso que si empiezan ahí... Eh, mm, ay, tienes el pene un poco. No, no, no. O tienes el cipote. Ahí está. Exacto. ¿Y qué insulto le dirías a Albert? Albert, mm, así de entrada, sí, cómeme toda la polla. Pero, pero eso no, no, una situación, qué una situación, una Eso no ah, pues ponme, un poco caliente. situación? Pues, ¿Te lo estás follando por detrás? <laughs> Toda una declaración de principios, ¿no, Tamara. Vale, <laughs> vale, perdón. Le está, <laughs> como diría Raquel, eh, Mía, en el rinconcito del amor o algo así. Ay, es que eso. <laughs> Así no se no, me empinaría no, así No, a, la vez me sentí más. No, ah, más me Así no se me eh, empinaría nunca. Y algo para que te estimule, que. ¿Que qué le diría? Sí. Pues si me lo estuviera fallando por detrás, le diría, toma, cabrón, que te, voy a, que te estoy dando lo que no has recibido nunca, desgraciado. Ve, deixem aquí. <laughs> y punto. No sé, es que eso es... un cariño, no? Eso tiene que <laughs> te lo juro que es lo que... Ahora mismo porque... Tiene que ser el momento, ha sido el ejemplo, pero es lo que me saldría seguramente. <laughs> O sea que- Bé, bé, continuem, acabem, acabem ja amb l'estimulació d'homes. Com, hem, com podem trobar aquest punt P tota aquella gente que es vulgui aventurar, no? A, a trobar-se a trobar aquest punt P de l'home, que seria com el punt G en les dones, que, en el cas dels homes, el tenim a l'anus, dins, a l'interior. Mm -hmm. Bueno, pues comencem ficant un, de, un, dit, un ditet, un ditet, i anem fent com cercles, així una miqueta, com si estiguéssim morgant una miqueta. Per poder obrir una mica més el forat, sí, no? Sí, clar, i a poc a poc, molt a poc a poc, amb molta paciència, això Uns no és amors. 5 minuts, no, és molta paciència, eh, estar-s'hi, intentar-ho, eh, si, amb lubricant si pot ser, perquè és molt important, ja vam dir quan els productes que van portar tots els joguets eròtics, i bueno, no sé, a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, i bueno, si tens l'oportunitat de fer-ho amb, una, amb un home també, dos homes, és a dir, pues perfecte si tens I aproximadament polla. on es trobaria aquest Pompeia? Està molt endins, no? Estaria uns 4-5 centímetres, no? De, de, de, de l'anus? Oh, pues no sé, jo, a, justament, mi, a, mi, no em passa tant, justament, cap a dintre. Bueno, uns 3, potser. <laughs> sí, jo... 3 centímetres. Mm. Justament eh, al costat de la pròstata, no? O sigui, de fet, una mica la gràcia és estimular la zona de la pròstata. Sí, de fet, eh, hi ha gent que ho fa i, i, i endinsar-te bastant cap a dintre, no? Eh, pots arribar a tocar i no és allà estar, venga, venga, venga, a muerte! No, no, no, això tampoc. Hòstia, pots fer mal. a muerte. <laughs> Fas mal, això tampoc és... és a ah, ser pues, poc a poc, anar no? tocant... Com, com qui no va la cosa, no? I llavors, així, així, així els homes poden arribar a tenir un orgasme més bèstia. <clears throat> Sí, sí, a més a més, jo he de confessar que sense haver-me de tocar la polla he arribat a... Et pots córrer. Sí, i arribar eh, a l'orgasme. M'ha passat, i m'ha passat. Molt bé, amb les noies també us pot passar això? Amb estimulació única i exclusivament anal, us podeu, podeu arribar a l'orgasme? Hay chicas que dicen que sí, pero yo no he tenido la experiencia. Así Tengo que no una sé. amiga que dice que. No, no, no, no. O sea, a mi m'hubiese encantado probarlo y encima correrme, pero si no, bueno, m'ha ha passat no doncs puedo. Doncs aquí, en aquest programa, el que sí que no volem és que la gent es, es quedi amb ganes d'alguna cosa. Exacto, yo te meto esto que tengo aquí no, por el eh, culo. <laughs> Eso no. No, no, no explícale toda nuestra audiencia Que es esto que tengo aquí. Ay, si es que era para dar un poco de morbo. Bueno, pues le puedo meter esto de aquí bueno, por el culo. <laughs> El micro. bueno, <laughs> una mica brava escucha el micro, no? Bueno, poco a poco. Yo te meto un dedo, luego el otro, luego el puño, luego el brazo y luego ya el micro. Oye, pues, oye, no. ¿por qué no os metéis un día un micro por el coño a ver cómo suena? Podrían hacer experimento. Oye, luego que vamos a hacer clases de anatomía, lo intentamos. No, no, pero, la gracia fue un directa, la gracia fue un directa, ¿no? Pero un día te vienes como aquí nuestra compañera Claudia o, pues me quito las bolas chinas y, pongo el micro ¿no? Mm, por ejemplo acaba de un secret interessant la Claudia porta bolas chinas. Hombre. Las vam recomanar para todas las totes les noies quan van parlar de joguines sexuales. ¿Y ¿Para qué las portas? perquè això t'ajuda amb el múscul. Això m'ho va recomanar però, la meva ginecòloga. Però, però eh? només pel múscul o és, o és culpa d'això que vagis tot el dia a catxonda? No, és que jo vaig cachonda com bolas i sin bolas, ¿no? Soy así por naturaleza, que no me veis, claro. Però bueno, són importants les boles xines, eh? Que no s'ho prenguin a broma a les noies, que van molt bé. T'ho imagina't treure-li les boles xines així a poc a poc? Surten tot mullades i les agafo jo i me les menjo així. Sí. Mm. Ahora mismo salen de vez, hijo mío. Oscar, Oscar, Oscar, Oscar Mitxila, a, toda nuestra ¿eh? audiencia nostra Os muy cachondos. Mm, me encanta. Ve, pasemos a la estimulación. Solo por poner los cachondos lo haría. Pasemos a la simulación femenina. Eh, noies, explicado a la audiencia Qué es què és el clítoris, está y cómo se estimula Primero mm, ràpidament, perquè vull dir, ens queden 15 minuts de programa. Vull bueno, tampoc... si no podemos cantar no passa nada, eh? No, no, no, sí, es cantarem. Ràpidament. Bueno, el clítoris, gens, eh, este pequeño garbancito que a tots sabeu on està, espero i desitjo que sapigueu on està, o deberíais saberlo. i aprofit, abans de dir com s'estimula, diré com no s'estimula. Per tota la gent que suposeu que sap on està, sí. diem on està, perquè bueno, potser hi ha gent que no sap. Justament on eh, s'ajunten els llavis, per dir d'alguna forma, la part superior. Un, com, com, com un, que, que a més a més va, a més a més, com que les dones són molt així, eh, que són molt cuidades i això, va com, com, com ben, ben tapadet, per dir d'alguna sí, forma. Sí, sí, hi ha persones que caput, caputxón de l'amor, li podem Exacte. dir, eh? Sí, no? <laughs> Tenia que ser sentido. Què deies, Clar. Clàudia? que cómo se estimula cómo no no estimula. Por favor, no chupéis el es como si no hubiera un mañana, chicos. Això no posa cachondas a tías, tías, sisplau, no feo feu. Con un poco de delicadeza, porque hay ha que es como que tiene prisa en comer. No, chico, no. No, no, como si fuera un perro ahí, lengua, lengua pero, no, pero es que llega un punto que puede incluso doler cuando están así acelerados. No, mesa a poco a poco, El garbancito, cómelo despacio, chato. Sí, sería mes sería mes a estimular poco a poco, no? Exacto, sí. y con mucho amor. la paleta suaus, lentas. O también se puede empezar a acelerar un poco, es decir, hacer un poco suavecito, tal, calmado, y de golpe, pues, como empezar un poco más rápido, a ver, sin hacer daño y sin apretar, ¿no? Pero un poquito más. No, si apretarnos, tal, apretarnos lo haces bien. Yo pienso que eh, el cambiar, ¿no? El ritmo, apretar un poquito, ahora no, ahora. ¿No? Eso también. Claro, esto ayuda mucho. Lo que no ayuda es cuando empiezan a chupar aquello rápido, fuerte. No, no dona temps de dir, hostia, me gusta, no. No. Clar, o sigui, tot, tot, totes aquestes coses s'han de fer una mica preparant, no? Començant ah, a poc a poc i cada cop agafar el ritme, que bueno, que ja una mica és el que et porta, no? Entre, entre els dos també també és el que, el que et porta. Efectivament. Mm, a les dones també us acostuma a agradar, si no tinc mal entès, que és quan us penetren poder-vos tocar el clítoris. O sigui, poder tenir penetració i també estimulació del clítoris. Sí, sobretot les que són clitorianes i que no se poden correr vaginal, pues el doble. Sí, sí, sí. Vull dir, bueno, generalment és el que millor va, la penetració i que et toqui no tocar-te tu mentre et penetra. Vale, llavors, clar, sempre, sempre està aquell mite de clar, millor que un mateix no es coneix ningú, però ostres, hi ha molts homes que diuen, és que jo vull poder-la estimular tan bé com ho fa ella. Quins secrets els hi donaríeu? Hombre, lo ideal sería que viese como su pareja se lo hace ella misma para que así pueda saber qué es lo que más le gusta que le hagan, ¿no? Hombre, que sí, que también hay mucha gente que tiene pudor y tal, y que a lo mejor no lo haría delante de su pareja, pero mejor manera que esa, Bueno, como siempre han dicho, no? Es necessita, es primordial tenir confianza. Y también lo que había dicho antes, que lo eh, que he dicho de que la chica se pusiera, se pusiese encima del chico, ¿no? Y también ella llevar un poco la voz cantante y, también cómo está posicionado el pene hace que también, pues, Claro, porque al, penetrar roza el clítoris. Exacto. Y eso es lo que ayuda a. No es lo mismo que esté tumbada y que la penetren así que ella está encima que roza más, ¿sabes? Exacto, hem de dir, el clítoris per què a vegades Que, no, que no o que prácticamente no os veo Y a vegades es veu més, no? Explicamos ho també, perquè clar, molta gent no ho eso. Porque está cachonda perdida <laughs> y se le sale sí, todo. a ser, no, exacto exacte, a ser como una, perdido de alguna forma, una polla patita. Sí. No? Sí, sí. Sí, sí. Perquè la gent els entengui, sí. Sí, de hecho també se, se, se pone en Exacte, i és important saber també que aquí ve una mica el que explicarem després, que és fer-li un bon massatge eròtic a una dona, eh, estimulant-la, que és que el clítoris està connectat, o sigui, la part que nosaltres veiem del clítoris eh, forma part d'una part més gran, que està a l'interior, com està si diguéssim, sí. que aquí és on ve tota la gràcia del punt G, què dius, que sí? Que sí, que sí. Clàudia, que... que, que, que no, no, explica-ho tu, explica-ho tu, que no, segur que no, ho expliques que, millor que, que jo. Que estic, que estic flipant ara perquè tens tota la raó, exacte. De fet, el Peter Va, no és només la part que es veu. que no podem saber els homes o què, això? Home, i tant, i tant. Si està molt bé que lo sepan. Claro. Bueno, doncs expliquem-li a, a tota la nostra audiència. Però a mi m'agradaria que ho expliqués. Jo, si voleu, ho, explico. Però no, no, és que, que ho expliqueu vosaltres, que sou noies. S'està ponent nervioso. A mi em fa gràcia que expliquis tu com a noi, un noi que sap ben bé del que parla. Bueno, doncs... Bueno, si voleu, eso, eso ella las pone cachondas. Clar, clar. Si a mi em sembla molt bé. No te pares ahora, por favor. Si a mi em sembla molt bé, però estic segur, estic segur que millor que elles jo no podré explicar. Jo puc explicar el que jo sé o el que jo he pogut aprendre, no? Eh, clar, no, potser no per totes les dones serà igual, però, però bé, Hombre, per, per sí, alguna no? segur que sí. Però llavors, jo si voleu ho explico jo, però vosaltres heu de complementar una mica, vale, si tinc raó, si no, si per totes les dones és així, si no per totes les noies és així. Com dèiem, el clítoris eh, està connectat, és tot, tot forma part de, de la mateixa cosa, no? Una bona forma per estimular una, a una dona, a veure si esteu eh, d'acord amb mi, és primer, principalment, que la zona estigui ben lubricada, i una bona forma és introduir un o dos dits un dit doncs, per a aquelles noies doncs, que potser no, tinguin tan, no estiguin tan acostumades a, a que li posin coses per dins, no? però dos dits seria una mida, una mida bona. Seria una mida bona, dos dits. I llavors la idea quina és? Com deia la Tamara abans, a l'inici del programa, estimular la, la paret que hi ha a la part superior, és a dir, de les quatre parets, per dir-ho d'alguna forma, dreta, esquerra, amunt, la part de la panxa, i avall, la part més tocant el cul, estimular la zona de la part superior que és eh, casualment la que coincideix on està aquesta, aquesta, aquesta massa no? on, que, que també connecta amb el, amb el clítoris. Llavors, podem estimular tota aquesta zona just de, a l'entrada de la vagina, els 2-3 primers centímetres, els 2 centímetres primers, estimulant aquesta zona aconseguim que a més a més és com una, com una massa gelatinosa, no? Eh, ah, sí, És que m'aneu dient que sí amb el cap, sí, la nostra sí, sí, audiència sí, no, és que no ho sent. dient molt bé, clar. Vale. Eh, llavors, estimular una mica tota aquesta zona per poder donar volum, per dir d'alguna forma, a tota aquesta massa, el clítoris sortir del seu caputxó, no? per dir d'alguna forma, unflem tot aquest, tota aquesta massa, aconseguim que la noia estigui més receptiva, que l'estimulem molt més, i aquí és on ve la gràcia del punt G, notar, podem notar, a la, estem estimulant la zona superior, tocant a la panxa, una mica més endins podem notar aquest, aquest, aquest, aquest augment, no? aquesta, de una mica, No, no, <laughs> no, no, estoy alucinando porque digo, es que las mujeres son complicadas hasta para que les coman el coño. Que si <laughs> se que si sale el capullo de no sé dónde, <laughs> que si luego no sé... A ver, coño, con lo fácil que es chupar una polla. Macho, no, no, no sois complicadas hasta para eso. No, complicadas, no lo que pasa, el punto G está escondidito, el tuyo también. Claro. No està bueno, però no tan difícil. Acabem ràpidament. Llavors la idea quina és? Un cop ho tenim això estimulat, això ja està ben tota la zona onflada, podrem una, una miqueta més a dins, notarem que això ja està inflat i quina és la gràcia. A partir d'aquí, estimular aquesta zona fent pressió, sense passar-se, com, com tu deies abans, no, Òscar? En els nois, també en les noies, sense passar-se, però una pressió bastant rítmica, mm, ja se m'entén una mica, no? Mm-hmm. Sobretot, eh, una, per dir-ho d'alguna forma, podríem fer un moviment de... Mm... Com de cercle cap a dins, sí, cap, cap de fora, cap a o cap amunt i avall. Eh, això ens ho podran dir nos, millor les nostres... Això, les nostres... per honor a un amic meu, que això té un nom científic que es diu la Molinex. Ell fa ah, la Molinex, perfecte. sí, sí, jo. Pues, perfecte, la Molinex, com ho saps? Amb dos dits. Bueno, clar, jo em fio de la seva paraula. Ah, no me l'he trincado a este. Bueno, Vull dir, jo podria, us he explicat tot no. aquest rotllo. Ja llegarà, no? Ja llegarà. A mi perdent el tiempo, trincatelo jo. Jo us he explicat tot aquest rotllo, vull que també m'expliqueu... Vull que també m'expliqueu si, si esteu d'acord o no amb amb aquesta tècnica que, que he explicat això per tots els nois. Jo estoy totalmente de Hola, noies. acuerdo y creo que ha dicho algo que es fundamental, que la tía tiene que estar cachonda para poder hacerlo bien. Ah, no, o sea, clar. tiene que estar lubricada y I una cosa que també ajuda és, mentre estàs estimulant a, a, amb una mà doncs, doncs la paret me, tu, més pròxima a la panxa, el que també està molt bé és que amb l'altra mà, justament sobre la panxa, puguis posar la mà i aplicar no molta força, però una mica de, de pressió per, per, per fer-ho una mica més intens. Llavors, a partir d'aquí, la noia es torna mig boja, eh, en el bon sentit de la paraula, i aquí també estem estimulant i aconseguim, potser, que la noia ejaculi. Per què? Perquè justament eh, tota aquesta membrana que he dit que, que s'unflava, no?, Eh, just darrere està la vesícula, si no, si no m'equivoco. Sí, vas bé, vas Segur que sí, vas bé. I llavors és, és d'aquí on surt, on pot sortir tot aquest líquid. Vale, llavors, plau, ¿de dónde viene ese chorro infernal que viste tú en el vídeo de internet? Eso vino porque la tía se lo habría metido antes de que la follasen. Que tenía un globo de agua en el coño. Sisplau, pues no, aclarí más pues no lo sé, a lo mejor la, la, la, reventaría, le reventaría la bufeta a pollazos, Eso se, lo habrá, se lo habrá metido antes para hacer el paripé. Yo eso no me lo creo. Eh, que si tú, Albert, has tú amb una, tu t'has una dona que, que haga eso Home, et xorro, sí, o sigui, et pues xorro com, com, com si fos una manguera. Te no. lo juro. Que surti molt líquid, sí. ya ha de tot, eh, en aquesta vida, vull dir, hi ha dones sí. que sí, hi ha dones que no, també. Una manguera de esta la típica verde de, la, de quan vais a la playa, que, que pones el dedo y sale como así. Sí, Doncs, tan bèstia no. O manguera, a mi no, jo no m'ho he trobat mai, que no, no, et puc, no et puc si, si és així o no. Pero líquid, líquid, ¿tú has trobat? Claro, hablamos de manguera, chorro líquid. No, yo te estoy sí, él está diciendo, de hecho. Yo digo salir a presión. os lo juro. <laughs> Os lo ah. juro. Buscad en internet. Buscad en internet porque me lo pasaron por un hotmail de estos Increíble. De hecho, me acaba muy rápidamente a ver si también puedo poden donar raó aquí las donas. Pot que si la noia está muy cachonda y ho estàs fent de eh, després d'aquest macroorgasme que ha tingut, li entren una mica com espasmos, sense que sigui una cosa exagerada. Oh, sí. Una mica de, de, de, de, de, sí. de temblor a, a, als, a, a les cames, o potser per tot el cos, fins i tot, no? Doncs, eh, no, això no, això de, de, de què és fruit? És una mica d'aquest estat mega cachondo? És l'estat aquí que ja te no puedes más i és com te dejas ir, clar, això no pots evitar. Sí. Que és millor mío, que corrida acaba de meter. corrida, Ràpidament, bueno, jo crec que ha quedat clar, no?, la simulació, la simulació femenina. Voleu aportar alguna cosa més, noies, que estan molt callades avui. No, avui que, que sou vosaltres les que heu de dir... Per, per primera no. vegada ens hem trobat a un tio que ho explica Exacto. tot de conya. És que bueno. només podem Vamos, aplaudir. Vamos, estáis pensando que és com el això... S'ha de, de saber aplicar, eh? Això en pràctica, clar. Que lo ponga en pràctica, Tamara. Oye, Albert, que no se te olvide en que tienes que contar a la audiencia el sueño. Que Ui, tenim molt poc temps i encara ens queden moltes coses. Tenim mail més, ta mare, no? tenemos un Ràpidament, mail. molt ràpidament. Vale. Eh... Ràpidament és més Sí, sí, sí, perdón. Eh, <laughs> nada, simplemente Carla tiene 24 años y nos pregunta que si alguien podría explicarle cómo se hace una buena mamada. Ay, ya lo he explicado un poquito. Es eh, chuparle bien el cipote, que esté bien húmedo y acompañando con la mano, ¿no? El movimiento circular hacia arriba hacia abajo y chupando. Es pot agafar fort, no fa mal. Sí, sí, sí, sí. Sense, sense, tampoc sense voler eh, escurrir un, una toalla, no? Pero, però vull dir... Pero, Però, però fort, ah, vull dir... Con ímpetu, con ímpetu. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo también eh, chupar con la lengua la punta del capullo, eso también pone Sí, una parte que estimula mucho Y también los los también se pueden chupar Y sobre todo la parte que tocan los huevos eh, con la entrepierna, eso de aquí es súper sensible, si te fijas, los hombres casi no tienen pelo ahí. Y hay muchos que no tienen nada de pelo eh, justo aquí. Porque eso es una parte muy sensible que no tiene... Mm, es muy sensible, muy, muy bueno, muy bueno para comer, para comértelo todo. Eh, em sembla si que no ens quedarà temps avui per fer el karaoke. Oh, Però de la eh, setmana que ve no us en oh. sortiu. Esperem que tota la nostra audiència s'hagi posat molt catsonda, que hagi après molt avui. Avui ho poden aplicar amb ells mateixos, amb la seva parella, ho poden aplicar junts. Lo important és eh, disfrutar el sexe en parella, com sempre hem dit, des de la veu més íntima. Eh, Tamara, ens has d'explicar de què parlarem la setmana que ve. Vale. La setmana a banda de el, el, el, el somni que explicaré la semana que ve y el karaoke que faran los Carpeñas y la... una posible sorpresa que no sé, pero una posible sorpresa que las desballarem si de cas la semana que ve de qué parlarem, Tamara? Vale, hablaremos de parafilias y pilladas. Las parafilias son las prácticas sexuales que se consideran enfermedad, o sea, las desviaciones sexuales, como por ejemplo la zoofilia o la necrofilia. Así que quien quiera saber lo que son, que escuche el programa la semana que viene. Bé, bé, la setmana que ve eh, recordem a tots els nostres oients com es poden posar en contacte al programa al Facebook a www.facebook.com barra la veu més íntima. Ens poden trucar en directe o enviar SMS al 616 71 15 28 o bé agregar-nos a l'Skype amb el nom d'usuari la barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa, íntima. O enviar-nos un mail Tamara, quin és el nostre mail? La veu més íntima arroba gmail.com Que ens poden proposar coses, poden parlar sobre el tema que parlàvem la setmana passada, temes que ja han parlat, exposar-nos els seus problemes o simplement dir la seva, proposar-nos temes nous. També ens poden proposar temes nous. Eh, ho hem de deixar per aquí aquesta setmana. Mm, donant la benvinguda, esperem que s'ho hagi passat molt bé, que disfruti, que vulgui tornar a la resta de programes a, a la Cristina... A, ara se m'ha marxat al món. Ostres. A la Clàudia Bar de Bartolomé. Ostres, que, que malament que estem. M'he col·lapsat. Amb tanta, amb tanta dona al cap. Amb tanta dona al cap. Sí, claro. Moltes gràcies, Òscar Penya, per estar una nit més a la veu més íntima. Cachondos de mierda, follat mucho. Tamara Hernández, bona nit. Muy buenas noches y que os lo paséis muy i Rúbia del programa i catxonda I mental. Bueno, toqueu-vos toqueu tots aquesta nit en honor a la meva estrena. I un petonet de qui us parla, sóc Albert Díaz i això és La veu més íntima. Ens retrobem la setmana que ve. Adeu, adeu. Bueno, jo crec, espero que hagi quedat molt clar per tots els nostres oients el que... No? Hombre, y si hay algún tío que no sabe cómo chupar una polla, pues yo se la chupo y queda claro. ¿Algú s'apunta a mi? A ah, què? No, a xupar pollas no, a probar el, que hem, que a dit avui sí, sí, eh. Ellas han prometido que me tienen que enseñar cómo es una vagina. Venga, va, Tamara, empieza, venga. Venga, Tamara. Venga, bájate el pantalón, levántate, venga. Ay, marrana.